Această numită și sfântă ziună a sâmbetelor împărăteasă și Doamnă, al praznicelor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, Veniți cu rodul viței cel nou, al Dumnezeiești veselii, în ziua cea vestită a învierii. Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăunându l pe Dânsul, ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din mor. Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată au venit la tine ca niște făclii de Dumnezeu luminate. De la apus, de la miază noapte, de la mare și de la răsărit fii tăi, pentru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru Părinte a toți viitorule, cuvinte și Duhule, fire ceea ce ești, una între ipostasuri, cea mai presus de ființă și de Dumnezeire, Întru tine ne-am botezat și pre tine te binecuvântăm întru toți veri.